بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكي ni وتريكم نميلي mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1447 huu wakati ni wakati wa darsa ya kitabu Sharh Sunna الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ingawa leo situsomeshe kitabu kuna suala ambalo mara nyingi sana laulizwa pamoja na kuwa tumeliongelea mara kadhaa lakini hapa sijawahi kuliongea masjid Aisha na hili suala naweza kusema kama sikukosea hata jana pia nimeulizwa mtu fulani katika maduati yule salafi yuko katika mwenendo wa salafu salih sasa ni muhimu sana kwa salafi kuwa na mizani ambayo itamsaidia yeye hata kabla ya kuulizia awe atamfahamu huyu mtu kuwa ni katika salafiyun au la walillahi alhamdu walminna salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim hili jambo wameliweka wazi sana na mimi sitazungumza kwa maneno yangu mimi bali insha Allah taala nikiwa nasongea hapa nitakuwa na nukuu maneno ya wanawavioni mmoja baada ya mwingine mwanzo kabisa nataka niwakumbushe kuwa da'wa salafia almubaraka ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea katika miji yetu hii tumeishi kipindi miaka ya nyuma wengi wetu tukijiona kuwa tuko katika sunna kumbe uhakika wa ile sunna hatujaifahamu Allah subhanahu wa ta'ala akatuneemesha na kutufadhili kwa fadhila kutoka kwake wala si kwa kuwa hawa leo ambao wafuata manhaju salaf ni waerevu la fadlan min Allah wa ni'ma ni fadla inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni neema inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala وما بكم من نعمة فمن الله سيسي يتونا إسبقوا قسيم الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك ومومب سان الله سبحانه وتعالى أتوب ثبات كتكهين جيا سبقوا قولي ننجيا يتكى سانا يتكى سانا na bila ya dua kumwomba Allah akupe thabat basi wako wengi ambao walisimama wakateleza na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua aliyokuwa akiomba sana ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik akimuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabat katika dini ikiwa huyo ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam je sisi ni nani kwa daima tumuombeeni sana Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika hii dini jambo jingine ambalo pia nawakumbusha kabla sijalizungumza swala hili maashara alikhwa wale tunaofuata manhaju salaf sallallahu subhanahu wa ta'ala yajalana kadhalika tutakikana tuwe na tawadhu bimaana anapokuja yoyote katika ndugu zetu kutupa nasaha katika jambo lolote ambalo ameliona lina upungufu kwako wewe chukua zile nasaha yawezekana kuwa pale wakati ule anapokupa nasaha pengine katika moyo wako shetani ataka kukuchezea yule nani akwambie maneno kama hayo pale pale unapopewa nasaha ukazikataa na pengine kweli yale makosa unayo wewe utaingia katika katika almustakbirin wafanya kibri katika kuikataa haki ndugu yako aliyokufikishia na hatari yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawaongoi wanaoifanyia kibri haki سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون عنها الله سبحانه وتعالى hatakuonyesha haki ukiifanyia haki kibri kwa ndugu yako anapokuambia kuwa umekosea na wewe ukaliona kweli kwa sababu ndugu yako Muislamu ni kioo kuna kitu akiona ambacho wewe katika nafsi yako pengine ukioni kwa sababu upungufu tulionao sisi wanadamu kwa anapokujia ndugu yako akakunasihi kubali zile nasaha na uzitengezee uzifanyie kazi bali mshukuru yule aliyekupa nasaha na nitawapeni mfano الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى na Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi na Sheikh Humud At-Tuwaijiri rahmatullahi ta'ala alayhi wakati mmoja Sheikh Ibn Uthaymeen aliandika nakala nakala ikawekwa ima kwenye gazeti katika magazeti ya mamlaka au ile nakala aliandika katika kitabu sikumbuki lakini ikawa yale maneno yaliyotumika pale ni ya kijumla jumla yaweza kubeba maana ya makosa katika masala yanayofungamana na aqida na huyu aliyefanya hivi ni Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ile nakala ilipotoka ikaenea ikafika katika mikono ya Sheikh Hamoud Tuwejiri rahimahullah Sheikh Hamoud Tuwejiri watu wengi hawamtambui au hawamjui lakini ajulikana sana na kitabu alichokiandika Al-Qawl Al-Baligh fi at-tahdhir min jama'ati at-tabligh katika mujallad mzima hivi sijui kama kuna mtu ameandika kuhusu watu wa tabligh kama mfano wake na kitabu hiki kimewaumiza sana watu wakawaelewa sana watu wa na huyu bwana vitabu vyake vingi kama si vyote ni rudud pamoja na kuwa watu waona ni Sheikh Rabia peke yake lakini Sheikh Humud Tuwaijiri rahimahullah ta'ala alikuwa na rudud nyingi sana katika wale aliwafanyia rad ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen sikilizeni makini akaandika kitabu kumrudi Sheikh Ibn Uthaymeen katika yale masala kisha kile kitabu akakipeleka kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah akifanyia takdim Sheikh Ibn Baz alipoletewa kile kitabu akikisoma akakuta maneno ya Sheikh Hamud Tuwaijiri ya kusawa na maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen ni makosa akamfanyia takdimu lakini akafikisha habari kwa nani kwa Sheikh Ibn Uthaymeen kwa katika suala hili umekosea na Sheikh Tuwaijiri ameandika kitabu na mimi mmefanya takdimu na kile kitabu kitachapishwa na kitatoka Sheikh Ibn Uthaymeen yuko Gasim ampigia simu Sheikh Hamud Tuwaijiri amwambia nini na kuomba kabla kitabu akijatoka nipe nikisome akamtumia kitabu akakisoma chote kisha akaandika takrif yani kuwa yeye pia yuwatanguliza kile kitabu kisomwe kuwa mimi mmekosea yule aliyekosolewa pale aandika kwenye utangulizi kuhimiza watu wakisome kile kitabu kikachapishwa hicho kitabu arudiwa Sheikh Ibn Uthaymeen na katika mukaddima kuna utangulizi wa Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen si mfahamu ushaona insaf kama hii na Sheikh Rabi' mimi hicho kitabu ninacho kina takrida Sheikh Ibn Uthaymeen na mukaddima wa Sheikh Ibn Baz الشيخ ربيع mara nyingi alikuwa akitoa mfano huu wa insaf ya ulama wa sunna hakukasirika sababu mmekosa so, ah basi ficha ah, kwa sababu ile nakala ishatoka imeenea kwa watu wengi na mimi nilikuwa nimekosea na ninatambua kwa hili nkosa na Sheikh Ibn Uthaymeen akarekebisha lakini kile kitabu kikatoka hivyo hivyo sasa ndugu yako anapokujia wewe salafi kwa njia nzuri sababu pia makosa kumfuata mwenzako kwa njia ambayo si nzuri kumfuata kwa sababu ile ndugu yako salafi ukamnasihi na kumwambia kuna jambo fulani naona kama wakosea msikilize pengine labda na sababu yake na yeye wasema nini unapoambiwa sikiliza na unapoambiwa ambilika sisi tusiwe kama mashekhi wa kikhurafi mashekhi wa khurafi akisema kitu haambiliki na wewe muridi ni ukae chini yake kama maiti mbele ya mwoshaji atakavyosema yeye chukua au mashehe wa kihizbi wakawanyanyua kupita mipaka mpaka ikafikia hali wamuona mtu ana makosa uwezi kwenda kumnasihi la sisi hatuko hivyo ukiona kosa hata kwa mwalimu wako kwa njia nzuri waenda wamweleza kwa jambo fulani mimi naona makosa ama labda sijaelewa mimi kama ni kosa kweli basi achane nalo hii ni katika sababu miongoni mwa sababu kubwa za Allah kukupa thabat kutoifanyia kibri haki nasema haya kwa sababu Allah atupe thabat lakini tumewaona wengi katika ndugu zetu ambao wametuacha sababu ni hii kuwa afanya kosa anapoambiwa amfanye makosa subhanallah ule ukali mwanzo atakaomwambia yule ndugu yake tena kwa siri si ati mbele za watu na maneno atakayotoa mwisho waje kumwona huyo kaenda kaenda mpaka huyo akaponyoka lakini ukiangalia makini sababu yake ni kukataa nasaha pale anaponasihiwa طيب دعوه سلفيه ilianza kwa kifupi katika mji wetu wa Mombasa hapa ilipoanza watu walingania katika hii da'wa tuwe wawazi kuwa tulikuwa hatuifahamu da'wa salafia Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia nahsibuhu wallahu hasibuhu kuwa ule ukweli ukiwepo katika da'wa basi Allah subhanahu wa ta'ala huleta matunda yake الشيخ أحمد الجزائري حفظه الله تعالى نسأل الله يثبتنا وإياه وأن يوفقنا وإياه لكل خير akaja akaanza kufundisha ndio mara ya kwanza kuisikia da'wa salafia watu wakaanza kuisikia hapo hasa ikiwa kuna mwingine alikuwa kwa siri siri akifanya hatujui sisi tunajua hii tuzungumzia ambayo ilikuwa wazi pale alipoanza kufundisha na uzuri wa da'wa salafia ni kuwa da'wa salafia yawajenga wanafunzi hata ami akihudhuria katika vikao vya durus za da'wa salafia huwezi kumchezea eti yaani utampeleka kulia na kushoto la sababu yuajielewa katika dini yake كيف بطالب العلم طالب العلم atakuwa ajielewa zaidi kwa kipindi kifupi Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baraka katika hii da'wa na ni da'wa mubaraka ndio da'wa aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'wa ilipoanza kujulikana ilipata upinzani mkubwa sana nitawaambieni kwa nini mimi naeleza haya nakumbuka vizuri sana wakati tulikuwa tupigwa vita kwa maredio na mimbar na kila mahali ambapo hizbiyun waweza kuzungumza walikuwa wakizungumza kushinda khurafiyun ni hivi wakati huo ile mitihani ambayo tulikuwa tukiipata mahizbi walisimama dhidi ya salafiyun zaidi ya khurafiyun sijui sababu nini lakini walisimama kidete kwa sababu wao walikuwa na maredio walikuwa lakini wakapiga vita na nakumbuka vizuri nimesikia na masikio yangu kuna kipindi kilikuwepo kila wiki mara moja katika redio fulani kile kipindi kilikuwa kimewekwa mahsus kwa ajili ya kuwazungumza masalafi basi kwa kile kipindi yani haitangazi kuwa hapa kuzungumzwa masalafi ya lakini kwa yale mazungumzo yale yanazungumzwa kila siku ni hapo nikamsikia kwa masikio yangu kwa tukifuatiliza usikize sema nini hawa siku hizi hata sijui hizo redio zapatikana za, sijui yatumika tena redio lakini almuhimu katika maneno yule shekhe aliyezungumza akasema mimi nitahakikisha hiki kikundi anita hivyo hiki kikundi nitakimaliza si kwa miaka mingapi nitakimaliza siwezi kusahau ile maneno nazungumza lakini nashangaa mimi hata huyo shekhe mwenyewe leo sijui yuko wapi yani yeye ndio amepotea na da'wa yazidi kuenea alhamdulillah Allah awajaze khairi walimu wetu wakaendelea kusomesha kuendelea kuwajuza watu kuhusu da'wa salafia wale wanaopenda haki wakaikubali na wakawafuatiliza sasa hii da'wa ilipoanza kujulikana ikawa na watu pia wao upande wao wafanya utafiti hawa hizbiyun wakawa wawaita salafiyun salafia jadida na neno salafia jadida limetokamana na bwana mmoja aitwa Abdulrahman Abdul Khaliq kwa kule Kuwait Misri na jumuiya yao Ihya Turath na kuna mwanafunzi wake aitwa Shaiji huyu ndio aliandika kitabu katika kuwarudi aliowaita salafia aljudud ni salafia jadida na hao walikuwa na mafungamano na mahizbi fulani siwataji wa hapa Mombasa huyo hizbi akachukua lile neno akalieneza hapa hawa ni salafia jadida meelewa ikawa ndio hapa masalafi wajulikana kwa jina hilo salafia jadida <laughs> tukaendelea hivyo hivyo na dawa ikaendelea walimu wetu wakasomesha mpaka sasa watu wakawa wafahamu kuwa ah kumbe dawa hii hii aizungumza Sheikh Ibn Baz دعوه هي هي aizungumza الشيخ الالباني دعوه da'wa hii hii aizungumza ابن عثيمين نا na hakuna watu waliowajuza watu kuhusu wana wa sunna isipokuwa ni salafiyun huwezi kwenda kupata vikao vya hizbiyun wakaa chini wafundisha watu na kuwaelekeza kwa wanawavioni wao waelekeza watu kwa nafsi zao hawaelekezi watu kwa wanawavioni salafiyun wafunganisha watu na salaf wafunganisha watu na ulama wa da'wa salafia wallahi kuna watu walikuwa hudhuria katika vikao vikao hivyo mihadhara sijui makongamano sijui maisha yake hajamsikia Sheikh Fauzan nani sisi tunasoma madrasa tumfundishwa tauhid kitabu tauhid sharh Sheikh Fauzan Abu Muadh juu sharh Sheikh Al-Fauzan madrasa tumesoma mpaka tumemaliza ile silsila nafikiri ni awal mutawassit mpaka thalith hakuna hata siku moja tulitajiwa huyu mtu aliandika kitabu aitwa Sheikh Saleh Al-Fauzan hata siku moja pengine mtu aweza kusema labda hakutaja kwa sababu ilikuwa ogopa watu wasi wasisome kile kitabu kama vile vile visa vya mtu khurafi akapewa kitabu Muhammad Abdul Wahhab katolewa karatasi asome ili apate faida ah, ah. hao wanaowasomesha hao waitwa kuwa ni watu wa sunna na wanaosomesha wajiita ni watu wa sunna lakini na hakika si walaumu kuwa pengine wao wenyewe walikuwa hawamjui huo Sheikh Saleh Al-Fauzan nani yampewa mukarrar yasomesha mukarrar tu lakini hakuna watu waliwafundisha waislamu kuwaheshimu wanawavioni isipokuwa salafiyun sababu kila wanapozungumza waegemeza maneno yao kwa nani kwa wanawavioni na kuwarigisha watu kwa wanawavioni wale ulama wana heshima yao katika dini watu waheshimu wawasikilize warudi kwao ndivyo Allah alivyotuelekeza fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun na mtume sallallahu alayhi wasallam asema innal ulama warathatul anbiya kwa hivyo wakawa na heshima yao na wewe angalia ulimwenguni kwa nini kwa nini jiulize wanawavioni wanaoheshimiwa kabisa ulimwenguni nani utasikia ni wanawavioni wa da'wa salafia الشيخ الألباني ابن باز ابن عثيمين kwa sababu salafiyun waliwaheshimu wakawapa nafasi yao katika mujtamaa ndio maana wakasikilizwa sasa basi ikiwa wewe wataka kusikilizwa na kila anayejinasibisha na sunna yabidi hawa pia wewe useme nani ni wako sasa ikawa hamna budi isipokuwa lazima useme qala Sheikh al-Albani qala Sheikh Ibn Uthaymeen qala Sheikh Ibn Baz lazima useme sasa sababu imefikia wakati hakuna tena pa kukimbia sasa ilivyofika hapa sasa na kila siku watu waelewa ikawa wale mahizbi wale ndio wajiita wao nani masalafi sasa si watu watakorogeka hapo wamekuwa wale ambao walikuwa mwanzo wakipinga sasa wao ndio wajiita sisi ndio salafiyun na wale hawale mutashaddidun wale sasa sijui kama sema salafia jadida bado tumie neno madakhila eh naam mpya sasa imekuja madakhila sababu Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali na kabla hapo ilikuwa jamia sasa wamebadilisha ule mfumo wa namna ya kuwapoteza watu sasa katika hali kama hii ya fitna atakikana muislamu achunge sana asije mtu anayejivika vazi la da'wa salafia kumbe hayumo wewe ukadhania yumo na wadhania vipi yumo kwa mfano hapa kwetu au huku Afrika huku ukimsikia mtu yosomesha akawa yosomesha kitabu hivi amtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah moja kwa moja wajua huyu hawezi kuwa khurafi elewa sababu amheshimu Sheikh al-Islam Taimia rahimahullah na iwaleta akwali zake na upande wa pili ah, wanaomzungumza Ibn Taymiyyah Ibn Baz Ibn Uthaymeen hawa ni masalafi kwa huyu salafi huyu umeelewa vipi nchi kama Saudia hata mtu kila قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله weka mani hizbi ni hizbi kwa sababu kule ibn watu wameleleka katika vitabu vya ibn Taymiyyah hata wale mahizbi pia lakini huku kwetu ni, ni nadra kumsikia mtu asema maneno kama hayo kwa hivyo anapokuja na maneno kama hayo mara moja mtu aweza kufanya nini poteza sasa aweza kuja akasomesha msikitini sifatu sala ni Sheikh Al-Albani so si ah kitabu hicho hicho nyinyi msomesha na yeye wasomesha kitabu kingine pengine asomesha tafsiri ibn kathir kingine mara wasikia huyo somesha al-40 an-nawawiyya sharh Sheikh Ibn Uthaymeen mfano sasa hapa ya uzito kwa mtu kupambanua kuwa huyu ni salafi huyu au si salafi menelewa sasa naenda wapi eh? nimewaelezea historia mjue kuwa hizbiyun hawana ukweli waangalia mkondo wa watu ulivyo wakati ule watu walipokuwa waona hiki kitu ni kigeni kabla watu kufundishwa wakaona sisi tukidai huku hawa pia watatupiga vita kwa sisi tusimame na awamin nas maadamu wako wako kinyume na hawa sisi pia tuko kinyume na wale watu walivyofundisha kukaeleweka wakaona mm -mm, tukibaki kule kusema kuwa sisi twapinga watu watatuona sisi hatumo kwa sisi sasa tujeni huku umeelewa lakini kuja huku si katika ile sura ya ukweli ilivyo kwa kujipagaza majina hawa watu wako sikiliza vizuri nitaanza na maneno al-allamatul fawzan hafidhahullah kabla sijaingia katika kuyazungumza yale niliyowaambia iwe hii ndio njia ya kumtambua mkweli katika hii da'wa na muongo nani قال العلامة الفوزان حفظه الله ليس كل من ادعى السلفية يكون سلفيا سيو كيلا أن يدعي سلفي أتكون سلفي يسمى ميم سلفي بس يتكون هو سلفي ingawa hizbiyun na kitu kimoja hawasemi katika vipaza sauti wala kujirekodi hivi hawasemi kuwa mimi ni salafi sababu so, bado watu wakikujua wewe salafi wataona uko kama watu fulani kwa sasa hivi wazungumza kwa chini chini yani wale wanafunzi wao ambao maskini waona da mbona shekhe wetu si salafi bwana wamfuata mbona wewe si salafi ami ah, salafi mwambieni aseme mbele za watu aseme mimi salafi shamuone sasa kwa chini kwa chini sasa utawasikia wasema mimi salafi lakini mbele za watu aweza kusimama akasema haifai mtu kujiita salafi mtu kujinasibisha kujinamiana salafi haifai wala usishangaa akisema hivyo lakini chini kwa chini kwa mimi nasema haifai lakini eh, kufuata salafu ndio sawa si kusema we salafi wana maneno kama yana shubha kama hizo الشيخ الفوزان اسمع ليس كل من ادعى السلفية يكون سلفيا فقد ادعاها قوم جهال لا يعرفون منهج السلف wameudai usalafi watu ambao ni majahili hawaujui usalafi hawaijui manhaju salaf na kama wewe wataka kuhakikisha katika hili yule shekhe wako ni kuambia mimi salafi hebu muangalie aliusoma wapi usalafi alikaa kwa shekhe gani akamfundisha usalafi huyu akaelewa manhaji salaf akaifuata ikiwa si madai tu wadaaha ودعاها قوم مخربون ينتحلون منهج الخوارج في سفك الدماء والإفساد في na wako wengine waharibifu wakajinasibisha na manhaj ya salaf na ukweli wa mambo ni khawarij ambao wafuata mfumo wa khawarij wa kumwaga damu na kuleta ufisadi na uharibifu katika ardhi na hili lilitokea wapi Aljazair kulivotokea ile fitna ya Jazair 1990s walitokea watu wakajiita salafia jihadia na wale masalafi wakikuwa wakitoa salafia ilmia wale kazi yao ilmu wale si salafia jihadia sisi piga ua atuache hiyo salafia jihadia tukawapi lakini watu wadai usalafi sio masalafi lakini salafi wao ni wa kulepua na kwa wale wasiojua wakaona hawa labda ndiyo hawa lakini wana kitengo chao mm -mm, si sisi hao na ndio maana kuna umuhimu wa haya mazungumzo ninayoyazungumza saa hii isije watu wakaona watu wengine wakafikiria ndio sisi tuko na wao ah sisi yetu mengine na yao mengine kwa hawa waharibifu tuko na wao ودعاها قوم متعالمون لم يأخذوا العلم عن العلماء na wakadai usalafi watu wanaojivika kilemba cha wanawachuoni ukamwona jiweka kama mwanawachuoni mwanawachuoni mkubwa bana hawakuchukua ilmu kutoka kwa wanawavioni wa inma akhadhu mi akhadhuhu min alkutubi والمطالعات والاعتماد على حفظ nusus مجردا عن الفهم wao wamechukua ilmu kutoka katika vitabu kusoma vitabu peke yake na kutegemea kuhifadhi nusus hifadhi hifadhi aweza kuhifadhi akija pale azungumza bila kuangalia mahali na nini kimona anahifadhi lakini hamna kitu mujarradan anil fahmi kuifahamu manhaj salaf haifahamu wala haijui والله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirun na ansar na wale waliowafuata kwa wema biihsan ay biitqan wala yakunu dhalika illa bililmi walaamali bimanhajihim haiwezekani kupatikana kuwafuata kwa wema wale waliotangulia isipokuwa kwa ilmu na kuitendea kazi manhaji yao mfumo wao kuufanyia kazi wale salaf na hapa ndiyo nazungumzia hii kalima yangu leo ambayo nimewaambia nitaizungumzia hapa kwa sababu waweza kudai wewe lakini laja suala hapa wewe sema wewe salafi lakini manhaju salaf itakuhukumu kuwa je waifuata au la salafu salih wametufundisha sisi mfumo wa kumtambua salafi nani na alhamdulillah hata ukajificha vipi wewe jifiche utakavyojificha wallahi katika hii alama hii huwezi kukwepa hapa hii alama nitakayoitaja leo ishikeni hakuna anayeweza kuwatatiza baada ya hapa kitabu nitakachokitumia ni الشرح والإبانة على أصول الديانة ambacho chajulikana kama al-ibanatu as-sughra mwandishi wa kitabu معروف ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى na Ibn Battah amekufa mwaka wa 387 katika karne ya 4 huko ana kitabu hiki asharh wal ibana al ibana as-sughra na al ibana al-kubra mimi natumia hiki as-sughra kwa hivyo nususi ya haya maneno ninayozungumza na yanukuu hapa na hivi ndivyo vile vitabu ambavyo Sheikh Rabia rahimahullahu ta'ala alikuwa daima akiwaambia mahizbi baina na wa bainakum kutubu salaf toeni vitabu vya salaf muwasomeshe watu kisha watu watajua ni nani aliyesimama katika haki ni nyinyi au wale mnaowatuhumu watu wana akili zao fungueni vitabu wasomesheni asema رحمه الله تعالى قال ابن المبارك من خفيت علينا بدعته yoyote ambaye imefichikamana kwetu sisi bid'a yake ni mzushi lakini sisi hatujui hatuijui bid'a yake lakini ah, mbona huyu mtu si mjui ni yuko hivi ama yuko hivi tutamjuaje asema man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu kweli aweza kuficha bid'a yake lakini wale anaowapenda hawezi kuwaficha kwa tutamwangalia ni nani marafiki zake yuko pamoja na nani hii ni njia ya sahali kabisa ya kumtambua huyu mtu yuko katika aljadda au la na hapa nitaongeza nusus na maneno ya katika suala hili katika al-ibanatul kubra pia ibn Battah rahimahullah ta'ala akanukuu na kusema qala Muhammad ibn Ubaidillah al-Ghallabi kana yuqalu salaf walikuwa wakisema yatakatamu ahlul ahwa'i kulla shay'in illa at-ta'aluf was-suhbah watu wa bid'a waweza kuficha kila kitu isipokuwa wale wanaowapenda na marafiki zao nani hawezi kuwaficha utamuona tu yule yuko na nani hili ni jambo ambalo hakuna mtu aweza kulificha kadhalika al-Imam Abu Hatim رحمه الله تعالى قال وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد huyu bwana Musa ibn Uqba As-Suri alikuja Baghdad wakati wa Imam Ahmad ibn Hanbal ikawa aulizwa Imam Ahmad huyu bwana yuko katika sunna ama si katika watu wa sunna fadhukira li Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal akatajiwa huyu bwana faqala angalia jawabu sahali sana akasema undhuru ala man yanzil mtizameni huyo ashukia kwa nani ya ma'shara shabab ifhamu vijana ambao ndio twaanza kutafuta ilmu hebu tufahamuni huyo mtu ashukia kwa nani wa ila man yawi aingia kwa nani huyo hapa Baghdad mtizameni si ameshukia Baghdad yuko kwa nani aenda kwa nani aenda kwa watu wa sunna ama kwa, wale wasiokuwa watu wa sunna na hapo ndio utamhukumu yule mtu na kuna maneno mazuri zaidi ya Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala عن يحيى القطان كتك الإبانة الكبرى عن يحيى القطان قال لما قدم سفيان الثور البصرة جعل ينظر إلى الربيع يعني ابن صبيح سفيان الثوري alipokuja Basra akawa amtizama bwana mmoja anayejulikana kama Rabi' ibn Sabih wa qadruhu 'inda an-nas na ile heshima yake kwa watu watu wanavyomheshimu na kumchukulia ni mwanachuoni mkubwa alipoona ile hali saala ayu shay'in huwa huyu bwana ni nani yani yuko katika sunna ama ni mtu wa bid'a huyu huyu nani huyu yuko kundi gani qalu ma madhhabuhu illa sunna akajibiwa kuwa huyu madhehebu yake si chochote isipokuwa ni sunna maneno mahizbi hawayapendi haya sijui kwa nini hawayapendi haya maneno sababu haya maneno ndiyo yanaoaibisha na hawawezi haya maneno kuyasomesha kama vile makhurafi hawawezi kuonya kutokana na bid'a na hizbiyun hawawezi kusoma maneno haya hawawezi kabisa sasa asema watu wasema huyu hana madhehebu isipokuwa sunna qala man bitanatuhu wenzake nani yuko na nani huyu qalu ahlul qadar huyu yuko na kundi la qadaria nyote mafahamu kundi la qadaria wana bid'a katika upande wa qadar qala huwa qadariyun huyo bwana asiwafiche huyo ni katika qadaria jitu la bid'a hilo si kadiria ile ya kadiria sijui nani ama a qadariyun yani wale wanaokataa qadar huyu ni qadari ibn batta rahimahullahu ta'ala aliponukuu haya maneno akasema rahmatullahi ala sufyan athauri rehma ya allah iwe juu ya sufyan athauri laqad nataqa bilhikmati fasadaqa amezungumza maneno ya hikma na akasema kweli وقال بعلم فوافق الكتاب والسنه na amezungumza maneno kwa ilmu akaafikiana kwa maneno yake na Qur'ani na Sunna kisha akaendelea akataja dalili ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma'anittum akataja hii aya kuwa ni dalili ya kile alichokisema Sufyan Thauri rahimahullahu ta'ala kwa Allah ametukataza kuwafanya marafiki wa karibu wasiokuwa sisi tumekatazwa hilo الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كتك كتاب الثقات لابن حبان قال الأوزاعي الإمام الأوزاعي azungumza kuhusu mtu anayetembea na watu wa bid'ah na leo hawa jamaa bwana wajanja sana ni masalafi mmeleta tabu bwana hawa jamaa wajaribu kujificha kwa kila namna si kujificha kwenu nyinyi wao wajua nyinyi mwawajua lakini kwa wale maskini wafuasi wao mimi nawaambieni kitu kimoja da'wa salafia yajenga wanaume wa kisawasawa kwa sababu ndio da'wa aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo alipowafundisha masahaba wake Allah akawasifu katika Qur'an rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi da'wa salafiyya yaheshimu akili ya mwanamume hawi yule shekhe atakwambia wewe twende kulia twende kushoto leo nakwambia sisi bwana hatuko na ikhwanul muslimin kesho anaja kukwambia a ah, ah, wale bwana washakuja wakatafuta sulhu na sisi kwa hivyo kuanzia leo tuko na wao na wewe wafuata tu wafuata tu sasa uume gani hebu njoo wewe umwambie salafi leo bwana tuko na wale lakini tunkubali atakuuliza tunkubaliana nao kivipi kwa tumeibia na mashamba siku zile tulipokuwa tuzungumza kuwa hawa hawako na sisi tulizungumza kwa misingi gani na leo tukizungumza kuwa tuko na wao kwa misingi gani leo kukitokea kwa mfano fitna fulani imetokea ulama wa sunna wakaizungumza ile fitna wakaonyesha msimamo wa sunna ni huu wakatokea watu wakakhalifu ule msimamo wakaonyesha wazi mukhalafa dhidi ya ulama wa ahli sunna kesho akaja akasema basi nishatambua kuwa ile ilikuwa ni fitna kumbe na mimi nilikuwa ninakosea sasa nishajua haki narudi haturudi na message za whatsapp a ah, a ah. tutakupa mic hapa ukaembeleza watu useme kuwa mimi nilikuwa katika batil leo nsharudi hivi kwa sababu waweza kuwa umewapoteza wengi huko nyuma na pia katika shuruti za tauba kama hii illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu lazima ubainishe mbele ya watu si chini kwa chini kwa da'wa salafia haichezei akili za watu hauwezi kuona mabadiliko katika da'wa salafia leo amrishwa hivi kesho amrishwa vile la as-salafiyuna rijal hawachezewi chezewi hii da'wa ya kulea akili yako kuwa mwanamume uulize dalili ya kitu fulani nini Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin alipoulizwa lile swali mbona mwanamke akiwa katika ada yake akishatahirika hulipa somu halipi swala qalat aharuriyatun anti moja kwa moja wewe ni katika mahawarij wewe mbona uliza ile swali hakuna kuzunguka kulia wala kushoto sababu ameleleka na hii da'wa chini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Auza'i asema idha ra'aitahu ukimuona huyo mtu ukimuona yamshi ma'a sahibi bid'atin atembea na mtu wa bid'a yuko na yeye wa halafa laka annahu ala ghairi da'bihi kisha akakuwa pia wallahi mimi siko katika manhaji yale ya yule mubtadi natembea naye tu lakini mimi siko na yeye yule فلا تصدقه الإمام الأوزاعي يkwambia usimwamini hata akakwapia yuko na yeye haiwezekani hayuko na yeye kisha yuko pamoja naye watembea naye yule yuko na yeye والطيور على أشكالها تقع lakini pia yatakaieleweke jambo la alwala walbara ni jambo zito sana kwa wengi katika watu na ndio maana kuna watu walijaribu kubakia katika da'wa hii da'wa salafia mubaraka lakini hili jambo la alwala walbara likawashinda ah hii mambo ya kuwakata hao watu wa bid'a kukaa kando kando hii bwana ah kazi kweli sasa mwisho je hivi shetani akuchezea tutawapata vipi wale si mpaka tukae na wao tufanye da'wa na wao alafu tutawaambia polepole kumbe ajui ndio yeye wabebwa ndio iwenda hivi mwisho yuwa pamoja na wao